izango dira atzerritarrak, adibidez badugu uh, paten eh, direnak uh, warp labelekoak inglesak. Egingo dute live, live bat, uh, bat bideoarekin eta lazerrekin eta oso, oso pozik Badugu ere uh, Jessica 93 hori da berak egiten du bat mm, rock, electro, punk, hola bat garraz erraten bezala. Baina baitugu alere uh, eh, kolektiboko kide batzuk uh, adibidez uh, odein ire taldea hor ere bideo, batekin. Uh, baitugu Acid for Twins direnak Van of Mart eta Elorn haien proiektu, bien proiektua da. eta joanen urtean bezala moi moi ban horrek eran nahi du uh, kolektiboko musikari bordelikoa da, baina aski iringarria eta festivala bukatuko dugu janen urtean, bezala. Hori da, eta Bon, euh, horiek dira lokalak, baina kolektibokoak, baina izango da ere uh, Joseba Lenoar uh, gang, eta uh, Juju ere da, dira hemengoak, da euh, uh, bateriole bat eta kan, uh, gitarista bat euh, eta kantaria den neska bat. Hor ere aski, uh, aski punk, aski garage, bai, erraten ben bezala, um, horra. Hor izango dugu Pierre Labat, Olivier Metzger, eta Paul, Pol Arinerzia, Paul Lebra eta Aurelien Kornu Gentil. zena euh, gauza da, justuki, astapenetik ibiltzen dena da gehiago musika eta gure txatzen gira, pixka euh, biak uh, ekilibratzea. hor, egia da, gero gehiago, batez ere joanen urtetik, arteak hartzen du euh, toki uh, garantzitsuago bat, parkean ikusgarriagoa da, diru gehiago ematen dugu ere, fin, lotua da, eta bai, eh, hori uh, geratu nahi dugu, benetan biak izatea, uh, eh, artearen zat etortzen den jendea musika zorrotza uh, deskubritzen aldu, eta alderantziz ere, uh, paten etortzen den, uh, ikustera etortzen den uh, tipo bat, uh, ba, pierla baten uh, obra bat ikusten alko du, nahizta ez zuen uh, astapenetik hori kalkulatu.